Visas susirinkimas atsistojo ir nusivedė Jėzų pas pilotą. Ten jie ėmė jį skūsti, sakydami, mes nustatėme, kad šitas kiršina mūsų tautą ir draudžia mokėti ciesoriui mokesčius. Jis tvirtina esąs mesijas ir karalius. Tada pilotas paklausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus jam atsakė, tu pasakėjai. Pilotas tarė aukštiesiems kunigams ir miniai. Aš nerandu šitame žmoguje jokios kaltės. Bet jie vis atkakliau tvirtino. Į savo mokslų kursto tautą visoje judėjoje nuo Galilėjos iki čia. Tai išgirdęs pilotas paklausė, ar tas vyras galilėjietis. Sužinojęs, kad Jėzus iš Erodo valdų nusiuntė jį pas Erodą, kuris irgi buvo tomis dienomis Jeruzalėje. Erodas pamatęs Jėzų labai apsidžiaugė, mat jis jau pirmiau norėjo jį išvysti, nes buvo apie jį girdėjęs, ir tikėjosi pamatysęs jį darantį kokį nors stebuklą. Jis ėmė jį visai klausinėti, bet Jėzus jam neatsakinėjo. Tuo tarpu aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai apstoja be paliovos jį kaltino. Tada Erodas su savo palyda Jėzų paniekino ir išjuokė. Paskui aprengęs jį baltų drabužių, pasiuntė atgal pilotui. Ta diena Erodas ir pilotas tapo draugais, o seniau jie pykosi. Pilotas sušaukęs aukštuosius kunigus, seniūnus ir liaudį pareiškė – Jūs atvedėte man šį žmogų, kaltindami jį liaudies kurstimu. Bet aš jį apklausęs jūsų akise, neradau nie vienos jam primetamos kaltės. Taip pat ir Erodas nesugražino jį atgal. Taigi jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta mirties bausmės. Tada aš nuplagdinsiu jį ir paleisiu. Mat per šventes jis buvo įpratęs paleisti vieną kalinį. Tuomet jie visi ėmė šaukti. Mirtis šitam, paleisk mums barabą. O barabas buvo patekęs į kalėjimą už kažkokį maištą mieste ir žmogžudystę. Norėdamas paleisti Jėzų, pilotas dar kartą kreipėsi į juos. Bet jie nesiliovė šaukę. Ant kryžiaus, ant kryžiaus jį. Tada jis trečią kartą klausė – o kągi piktą jis yra padaręs. Aš jame neradau nieko, už ką vertėtų mirtimi bausti. Taigi nuplagdinsiu jį ir paleisiu. Tačiau jie garsiai šaukdami vis nesiliovė reikalauti, kad jis būtų prikaltas prie kryžiaus, ir jų šauksmai ėjo vis markin. Tada pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. Jis paleido jiems įkalintą į užmaištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė jų valiai. Vesdami Jėzų, jie sulaikė Kirenės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys liaudies ir daug moterų, kurios verkė jo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas, Jėzus prabilo – Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys, laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada bus sakoma kalnams, griūkite ant mūsų ir kalvoms pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai. Atėję į vietą, kuri vadinasi Kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius, vieną jam iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus meldėsi, Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą. Kareiviai pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą. Žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi kalbėjo. Kitus išgelbėdavo, tegul pats išsigelbė, jei jis dievo išrinktasis mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam perrūgusio vyno ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas graikų, lotynų ir hebrajų raidėmis – Šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne mesijas? Išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį. Ir dievo tu nebijai kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mudu teisingai gavome, ko mūsų darbai verti, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Buvo apie šeštą valandą, kai visą kraštą apgubė tamsa ir buvo tamsu iki devintos valandos, saulė užtemus šventovės uždanga perplyšo pusiau. O Jėzus galingų balsų sušuko, Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Ir su tai žodžiais numirė. Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, pradėjo garbinti Dievą ir tarė, iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis ir visa minė susirinkusi pažiūrėti reginio ir pamačiusi, kas įvyko, skirstėsi muždamas į krūtinę. Atstu stovėjo visi Jėzaus pažįstami ir moterys jį atlidėjusios iš Galilėjos. Jos viską matė. Ir štai atėjo vienas vyras vardu Juozapas, teismo tarybos narys, geras ir teisus žmogus kuris nebuvo pritaręs kitų teismo narių sprendimui ir poelgiui. Jis buvo kilęs iš žydų miesto Arimatėjos ir gyveno laukdamas Dievo karalystės. Taigi Juozapas nuėjo pas pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Paskui nuėmė kūną nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę ir paguldė uoloje iškaltame kapo rūsyje, kuriame dar niekas nebuvo laidotas. Visa tai dėjosi pasirengimo dieną jau beprasidedant šabui. Lydinčios moterys, kurios buvo atėjusios su Jėzumi iš Galilėjos, apžiūrėjo kapą ir matė, kai buvo paguldytas jo kūnas kape. Sugryžusios nuo kapo, jos paruošė kvepalų ir tepalų, o šabo dieną ilsėjosi, kaip reikalavo įstatymas.